neema za Allah hawawezi kuzidhibiti ibadallah neema za Mola wetu za dhahiri na batin zile zilizo wazi na zile ambazo zimejificha nasaa ilaiha tunazikimbilia na kuzitumia kila siku kwa hakika neema za Mola wetu ni nyingi sana neema ya pumzi neema ya afya na mengineyo katika niamullahi alaina hatuwezi kuzidhibiti enyi waja wa Allah subhana na miongoni mwa neema za Mola wetu alizozitaja ndani ya Qur'an ni pale aliposema katika suratu Ali Imran Mola wetu subhanahu wa ta'ala anatuambia inna fi khalqi samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حقيقة katika miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqi samawati wal ard hakika katika uumbaji wa mbingu na ardhi mbingu hii ambayo tunaiona samauna tumtiru fawqana mawingu yaliyoko juu yetu wal ardu allati tahtana na ardhi ambayo iko chini yetu inna fi khalqi samawati wal ardhi wa ikhtilafi al-layli wan nahar na kutofautiana kati ya usiku na mchana la ayatin liulil albab kuna alama na ishara kwa watu wenye akili kwa watu wenye kufahamu na kwa watu wenye utambuzi na kwa wale wacha mungu wanafahamu ya kwamba uwepo wa mbingu na ardhi na utofauti uliopo baina ya mvua na baina ya ukame baina ya baridi na kati ya joto baina ya shamsi kati ya jua na alqamar na mwezi la ayatin liulil albab hizi ni alama zinazoweza kumfanya taqii mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala an ya'tabir aweze kupata mazingatio aweze kumrejea mula wake enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ulishawahi kutafakari namna gani mabadiliko ya ardhi namna yalivyo ulishawahi kukaa ukaitazama hii dunia namna inavyopita katika kila mwaka inavyopita katika vipindi vyake vikuu vinne ulishawahi kutafakari hili jambo ewe abdullah ulikuwa kwenye kipindi cha joto ulikuwa kwenye kipindi cha mvua ulikuwa katika kipindi cha masika ulikuwa katika kipindi cha kiangazi vipindi vyote hivi vinapita Allah subhanahu wa ta'ala anakutofautishia ni kwa sababu anakutaka uweze kutia akilini anakutaka uweze kumrejea anakutaka uweze kutubia anakutaka uweze kumwomba msamaha ewe Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa neema za Allah miongoni mwa neema ambazo waja wanaogelea ndani yake ni utofauti wa hizi hali tulikuwa tukilia sisi tulikuwa tukisema maneno mbalimbali kuhusiana na joto kuhusiana na ukame kuhusiana na upunguaji wa maji na mvua leo hii Allah subhanahu wa ta'ala anawafanya muanze kuogelea kidogo kidogo muanze kuneemeka na neema ya mvua pole pole mnaanza kuneemeka na neema ya baridi pole pole enyi waja wa Allah subhanahu lakini pia enyi waja wa Allah lau mtatazama kunako mwaka mzima huu ambao unaotupitia sisi na hivi vipindi na misimu mikuu inayompitikia mwanadamu ataweza kugundua ya kwamba neema hizi imma zinaweza zikawa ni neematun ala hida zinaweza zikawa neema kwa upande mmoja na zinawezekana zikawa ni nikmatun ala hida zinawezekana zikiwa ni adhabu kwa upande mmoja enye enyi waajwa Allah subhanahu hebu tazameni mfano mmoja kuhusiana na upepo jambo hili la upepo ambalo kila mmoja akibanwa mbavu akakaa kwenye mazingira ya joto bari presha inaweza ikampanda akakosa raha za kukaa lakini akiupata upepo kidogo tu anaanza kuyaona mabadiliko ya mwili wake anaanza kuona mabadiliko ya afya yake hii ni neema tun adhima neema hii ya upepo mola wetu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ndani ya sunna ya Sayyid Adnan sallallahu alaihi wasallam ameieleza kwa sura mbalimbali kuonyesha ya kwamba hii ni katika neema inaweza ikatoka kwenye neema na ikawa vile vile ni nikmatun alaina ikawa ni adhabu kwetu sisi Allahu alladhi yursilu riyaha فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله نسيما الله الذي يرسل الرياح الله ني أمائه أنا يسيتوم هزي بيتو هزي بيتو نزوزيانا zinazotoka upande huu na upande ule wakati anayezituba ni Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alladhi yursilu riyaha zile pepo zinapotumwa fayursilu riyaha fatuthiru sahaba zile pepo zinapotumwa zinakwenda kuyatimua mbio mawingu zinakwenda kuyatimua na kutimbia kwa haraka mawingu fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi samaa ule upepo unakwenda kwenye yale mawingu na kuyatawanya fayabasutuhu fi samaa unayatawanya yale mawingu mbinguni huko juu mara mawingu unayaona yako upande huu mara unayaona yako upande mwingine mara unaona mawingu yamepotea fayabsutuhu fi samaa kisha Allah anasema wayaj'aluhu fayabsutuhu fi samaa kaifa yasha namna anavyotaka yeye Allah subhana ndivyo anavyouamrisha upepo uyapangilie yale mawingu juu huko kisha Allah anasema wayaj'aluhu kisafa yale mawingu ghafla yanakuwa ni mapande mapande libonge limesimama upande huu pande lingine limesimama upande wa mashariki wayajaluhu kisafa baada ya hapo sasa Allah anasema fatara alwadqa yakhruju min khilalihi unauona unayaona maji yanaanza kutoka katikati ya yale mawingu fatara alwadqa yakhruju min khilalihi fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadi yale maji yakienda kuwapata watu katika waja wake anawatakaye Allah yani ile mvua ikaenda kwenye mkoa fulani ile mvua ikaenda kwenye, kwenye kijiji fulani ikateremka kwa watu fulani idha hum yastabshirun unawaona watu wanakufurahi wanaanza kupiana bishara ya mashamba yao wanaanza kufurahikiana kwamba ile riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiandika sasa imekuwa katika aya ya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhi ahyaha la muhyi almauta aliyeihuisha hiyo ardhi na kuyaleta yale maji la muhyi almauta ndiye atakayekuja kuwafufua waliokufa wa huwa ala kulli shay'in qadir naye juu ya kila kitu ni muweza upepo Allah subhanahu anathibitisha kwamba upepo huu miongoni mwa rahma zake na miongoni mwa utulivu wa upepo na miongoni mwa starehe za upepo ni kuyapeleka kwa wingi na kwa kasi mawingu tunayoyaona mbinguni na kuyatengenezea mapande mapande kisha baada ya kufanya hivyo ule upepo kwa kasi yake Allah anaamrisha malaika wanabubujisha maji kutoka katika yale mapande ya zile mbingu ibadallah lakini pia الله سبحانه وتعالى أما تنبيه في أنداني القرآن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنسلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير ميونغوني مؤلامة ميونغوني منعمس الله وجواكي ومن آياته annaka tara al-ardha khashi'a ni pale unapoiona ardhi imekuwa ni nyonge haina mti haina mmea hakuna mbegu iliyopandwa katika ardhi ile فمن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تكيترمشي إلى أرض ماجي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت unaiona ardhi inaanza kutikisika warabat na inaanza kuvimba na kuumuka juu kisha Allah anasema pia innal ladhi ahyaha la muhyil mauta aliyeiletea uhai ni Allah subhanahu wa ta'ala na ndiye mwenye kuhuisha waliokufa innahu ala kulli shay'in qadir huu ni upande wa kuonyesha upepo unaweza ukawa ni neema kwetu sisi ukatuletea maji ukatuletea mvua ukatuletea mimea فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها الله pia anazungumza upepo ni neema kwa nyinyi na sherehe kwenu na sherehe nao lakini huo upepo unaweza ukawa falamma ra'awhu 'aridan watu wa 'adi walipoona wingu falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim wakiliona lile wingu linaelekea kwenye mabonde yao wanatazama wingu linatembea linakuja kwenye mabonde ya kwao qalu wakasema hadha 'aridun mumtiruna hili ni wingu litakalotuteremshia mvua hili ni wingu ambalo litakalotuteremshia mvua allah akasema bal huwa mastajaltum bi hilo ni kwa sababu nyinyi mmehimiza mmefanya haraka kwa yale makosa mliyoyafanya humo nyuma bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun alim huo ni upepo ambao ndani yake una adhabu yenye kuumiza huo ni upepo ambao ndani yake una adhabu yenye kuumiza tudammiru kulla shay'in upepo ambao ulipokuja uliviangamiza kila kitu kila walivyokuwa navyo katika majumba waliojengea kwenye milima yao ngome walizoziweka madhubuti zilikuja zikapeperushwa majumba yalibomolewa kwa sababu ya upepo tudammiru كل شيء بأمر ربها نعمة هذه باشا نعمة هذه أمبازو تنصوصيونا نباشة سيسي إما سيكون سكواني زخيري نإما سكواني زشاري والله تبارك وتعالى أعلم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ميونغوني منعم neema ambazo سيسي hii sisi إما كو Dodoma imma kwa ujumla wetu au tunaneemeka nayo kwa wakati huu ni ni'matul amtar ni neema ya mvua hiki kiumbe miongoni mwa viume vya Allah subhanahu wa ta'ala tunaneemeka nazo tunaneemeka nacho hiki kiumbe cha Allah enyi waja wa Allah subhanahu dini yetu tukufu halijaliacha jambo isipokuwa imelibainisha ووضع فيها احكاما وادابا na imeweka miongoni mwa hukumu mbalimbali na adabu mbalimbali miongoni mwa hukumu mbalimbali zilizowekwa ni hukumu zinazofungamana na mvua na hukumu na adabu zinazofungamana na mvua anaweza muislamu akawa anaishi anahisi kwamba mvua ni, ni, ni kipindi kimefika tu basi watu wapate maji hakuna chochote ndani yake Mola wetu subhana kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wameweka taratibu mbalimbali ambazo nitazitaja baadhi na kuziacha nyingi zinazofungamana na mvua adabu na ahkamu mbalimbali na hiki ni kipengele tunachozungumzia kuhusiana na miongoni neema za Allah subhana anazozitofautisha kwa watu mbalimbali na nyakati mbalimbali kama vile huu wakati wa mvua tulikuwa ni wakati wa joto utakuja pia wakati huu utaondoka utakuja wakati mwingine wa kipupwe nacho pia kitaondoka kitaingia wakati mwingine inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab utofautishwaji wa namna hiyo wa mazingira unamfanya mwenye akili tafakari kwamba haya inna alladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir anapata mawaidha na makumbusho ya kwamba yupo anayeyafanya haya yote enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo miongoni mwa neema kubwa tunayoogelea nayo wakazi wa Dodoma leo hii ni ni'matul amtar neema ya mvua enyi waja wa allah subhanahu wa taala kwa kuteremka mvua tumewekewa hukumu mbalimbali minha miongoni mwa hukumu tulizowekewa na sheria yetu ni hikmu au hikmatu atayamumi ni hekima ya watu kuruhusiwa kutayammam bimaana kuutumia mchanga badali ya maji pale wanapohitajia kutia udhu wao anapokuwa mtu ni mtu mwenye illatun mwenye sababu ya kujitosheleza mwenye illatun ya kimaradhi mwenye illatun ya ngozi na vinginevyo ana udhuru wa kisheria unaomfanya matabibu kumweleza asitumie maji au baridi imekolea kwake yeye mpaka hawezi kutumia maji ima iwe ni ya moto au ni ya baridi sheria ya kiislamu kwa wakati huu na wakati mwingine pia imemruhusu mtu huyu anapohitajia kwenda kuswali kuitekeleza ibada ya sala wakati huo huo ayya tayammama an au kusudie sa'idan tayyiba au kusudie mchanga uliokuwa tahara au kusudie mchanga uliokuwa safi miongoni mwa vitu vinavyowapata watu katika kipindi cha mvua ni qaswatul buruda ni ukali wa baridi ule ukali wa baridi unavyowapata baadhi ya watu na ni watu wameshajizoesha jambo la kufanya ibada ya sala basi kwa wakati huu dini yao haijawaacha sheria yao haijawatupa haijawapa udhuru wa kutakhalafa ani sala wameambiwa waukusudie mchanga kama ni mgonjwa asiyeweza kunyanyuka tumchotee kwenye kikapu tumchotee kwenye ndoo tumchotee kwenye beseni mchanga wa kiasi tumletee mbele yake na kisha atayamam na hii ibada qurani ndani ya qurani allah subhanahu wa taala ameifafanua namna ya utumiaji wa tayammum na haya kama yalivyoelezwa kwenye vitabu vya fiqhi kwa mujibu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni fursatun adhima kwa wale wanaoteseka na baridi kwa msimu huu na nyakati za baridi basi wameruhusiwa kwa nyudhuru zao za kisheria wanapohitaji kuelekea ibada ya sala basi watayammam miongoni mwa hukma ya pili ni almashu ala alkhufaini waljawrabaini ni kupangusa kwenye viatu na kupangusa juu ya soksi pale ambapo mtu amekuwa ima ni mkazi au amekuwa ni msafiri mkazi anaruhusiwa kisheria kupangusa juu ya soksi zake wakati alipokuwa ameshazivana akiwa tahara akaivaa soksi yake hali ya kuwa ni tahara msafi na anaudhu akaivaa muda wa sala ukafika na hali ya kuwa soksi yake ameivaa sheria ya dini ya kiislamu inamfundisha unapotia udhu ukafika eneo la kwenye soksi za miguu yako pangusa juu yake mara mbili au pangusa mara moja juu yake hii ni fursa pia anaipata mtu katika nyakati hizi za mvua na nyakati za baridi bali hata nyakati zingine pia ima anyakuna musafira ima anapokuwa yeye ni msafiri atadumu nafasi hili la soksi na atadumu na ibada hii ya kupunguza sio kupunguza bali kupangusa juu atadumu nayo kwa muda wa siku tatu na ama yule mkazi ambaye sio msafiri kwa muda huu wa saa sita takriban au saa saba kamili akifanya hivyo mpaka kesho tena mida kama hii vile vile ndio ataruhusiwa kuivua na kuendelea na matumizi ya kawaida ibadallah hii ni fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'ani fil qiraa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum hicho ni qiraa wa arjulikum ukiweka kasra ndiyo dalili ya kupangusa kwenye soksi au kwenye viatu viatu ambavyo ni viatu vya ngozi viatu ambavyo vimetengenezwa kwa mantiki kweli ya kutembelea ndani viatu vya kutembelea ndani ama raba na vinginevyo faqad ikhtalafa fiha alulama wanawazuoni wametofautiana kuhusu na raba au viatu vingine visivyokuwa vya ngozi vinavyotumika kufanyia harakati zingine barabarani lakini pia ibadallah miongoni mwa hikma ya mwisho tunaoipata kutokamana na mvua ni kasru salah ni aljamu baina salatain ni kati ya kukusanya swala mbili kuzikusanya swala mbili pale ambapo mvua imenyesha tukiwa ndani ya sala indana fil madhab tukiwa ndani ya sala imma salatul maghrib tukaisikia mvua inanyesha huko basi imamu baada ya kumaliza salatu lmaghribi anatakikana awajulishe maamuma ya kwamba tunakusanya na swala ya isha kwa rakaa zake nne wanamaliza salatu lmagharibi kisha wanaleta salatu lisha pale pale na kila mmoja anatawanyika wa hadha indana fi lmadhhab yakhtasu bisalati lmaghribi walisha faqat jambo hili la kukusanya swala kwenye madhhabu ya Imam Malik linahusishwa zaidi kwenye swala swala ya magharibi na salatul isha na kauli hii pia ameenda Shafi'i na ameenda nayo Imamu ahmadi fi riwaya, lakini Imamu Ahmadi katika riwaya nyingine Imamu Shafi'i wameonelea ya kwamba pia salatu dhuhuri na salatu lasri pia pana uwezekano wa kuzikusanya swala hizi mbili kwa sharti mvua ambayo inawafanya watoke hali ya kuwa wamevaa wameweka miamvuli juu au wamevaa kofia au ni mvua ambayo ukitembea barabarani unatota mwili wako mzima kwa mvua ya namna hiyo tumeruhusiwa na sheria yetu tusikusanye swala zetu imma salatu lmaghribi walisha indana fi lmadhhab au kwenye salatu dhuhuri walasri katika madhhabi ya limamu shafii na limamu ahmad fi riwaya angalieni hii fursatu adhima ni kwa sababu ya mvua panawezekana kutoka kwako mpaka msikitini pana wahalun shadid pana uteresi mkubwa sana au panawezekana pakawa pana hatari lakini kwa ule uteresi uliopo au kutoka nyumbani mpaka msikitini utakuwa umetopa umeroa ukiingia msikitini humu hautamaniki sheria ya Kiislamu ikamwambia mtu adhana unapotoa adhana wakati wa mvua ukifika kwenye maneno ya kusema hayya ala sala njooni kwenye swala usiyaseme hayo maneno waambie watu waliopo nyumbani sallu fi buyutikum swalini majumbani mwenu sallu fi rihalikum swalini kwenye vipando vyenu ili watu wasidhurike na hii mvua inawezekana ikawa kwa wao imma ni adhab na imma inawezekana ikawa wao kwa wao ni neema na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya kwamba kwenye hii mvua tunayoiona tuendelee kusoma nyiradi mbalimbali miongoni mwa nyiradi ambacho katufundisha alikuwa anatuambia allahumma hawa alaina wala alaina allahumma fil akam ewe allah tunakuomba hii mvua kwetu sisi iende ukaidondoshee kwenye mabonde huko makubwa makubwa ikiwa ni mvua yenye kutudhuru na kutuletea maangamivu na kama itakuwa ni yaheri kwetu sisi allahumma inna naudhu bika min sharriha wa, wa nasaluka khairaha ewe allah tunajikinga kwako wewe kutokamana na shari yake na tunajikinga tunakuomba kutokamana na kheri yake hii yote ndugu zangu najaribu kuionyesha kwenye masikio yenu kukuonyesheni hii neema ya mvua ambayo tuko nayo ni neema tunatakikana tuitumie katika sehemu moja kubwa ambayo ameibainisha mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hizo hukumu na zinginezo lakini moja ya hukumu adhim jiddan miongoni mwa nyakati zinazokubaliwa dua ya mtu na nuzulil matar ni wakati ambapo mvua inateremka fatadarra ila rabbi jinyenyekeshe kwa mola wako mkimbilie mola wako kaa chini umlilie shida zako muombe kinga mola wako muombe haja mola wako muombe mafanikio mola wako muombe akuepushe na adhabu yake mola wako subhanahu subhana fa innahu karimun shawadun ghafarun lidhunub ni mkarimu ni mpole ni mwenye huruma ni msamehevu wa madhambi lakini pia ni shadidul iqabi ni mkali wa kuadhibu allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar وصلى الله على سيد المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين